grāmatā 3. nodaļā 17. pantā ir rakstīts, jo tas kungs, tavs dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Tāds ir mūsu Dievs. Paņemam vienkārši šo momentu. Katrs viens, kur jūs esat, pacelsim savu valsts, tā kā priekšā. Pacel savu sīdu vienalga, sako viņam ar saviem vārdiem, slavē viņu pielūdz un pateicies viņam. Viņš ir liels Dievs un viņš ir labs Dievs. Viņš ir brīnišķīgs Dievs. Nav tā Dievs, kā viņš ir brīnišķīgs. Tas, kas piedod mums grēkus, kas piedod mums, kas piepilst Debes Tēvu, paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka mēs varam būt šeit. Jā, paldies, ka Tu katru mums esi aicinājis. Tu esi apsolījis, ka tur, kur mēs būsim divi vai trīs, tur būs mūsu vidū. Paldies, ka šodien Tu esi šeit. Un mēs tiešām lūdzam, ka viss šodien, ko mēs šeit darām, ka mēs to darām Tev par godu. Mēs saucam uz Tevi, atšķīsti mūs, kungs, Vai esam mēs tīkami Tev, mēs paceļam sirdis uz Tevi, ja kungs, ar spēku vai piepildi mūs. Mēs saucam uz Tevi, ja šķīsti mūs, kungs, vai esam mēs tīkami Tev, mēs paceļam sirdis uz Tevi, ja kungs, spēku ar piepildi mums. Tu Dieva dāvs, Tu Dieva dāvs, Tu mūsu kungs, savām asinīm attiecas mums. Tevi slavējām, Tevi pielūdzām, jo Tev piedar viss gods varas spēks. Tu Dieva dāvs, Tu Dieva dāvs, Tu mūsu kungs, savām asinīm atpircis mūs. Tevi slavējām, tevi pielūdzām, jo tev pieder viss dots varas spēks. Mēs saucam uz tevi, atšķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tīkam tev. Mēs paceļam sirdis uz tevi, kungs, atspēku, lai piepildi mūs. Mēs saucam uz tevi, atšķīstinos kungs, lai esam mēs tīkami tev. Paceļam sirdis uz tevi, kungs, atspēku, lai piepildi mūs. Svētais gars, tu svētais gars, tu mūsu svēts nāc tagad un piepildi mūs. Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, jo Tev piedar viss, ko svaras spēk. Tu svētais gars, Tu svētais gars, Tu mums spēks, nāc tagad un piepildi mūs. Tevi slavējam, Tevi pielūdzam, jo Tev piedar viss, dots varas spēks. Mēs saucam uz tevi, atšķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tīkami tev. Mēs paceļam sirdis uz tevi, kungs, atspēku, lai piepildi mūs. Mēs saucam uz tevi, akšķīsti mūs, kungs, lai esam mēs tīkami Tev. Mēs atceļam sirdis uz Tevi, ja kungs, ar spēku, lai piepildi mums. Ar spēku, lai piepildi mums. Ar spēku, lai piepildi mēs Tev slavējam, Dievs. Un kā šai dziesmā sāk, Dievs, mēs saucam uz Tevi, Dievs. Kungs nāc piepild mūs ar spēku, šķīstī mūsu sirdis, lai mēs esam tīkami Tev, Dievs. Lai Tev patīk tas, ko Tu šeit dzirdi, tas, ko Tu šeit redzi, Dievs. Paldies Tev, Kungs. Tevis dižanā, vietā todī, is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great, how great is our God. Labrīt! <clears throat> Um, gribētu jums stādīt priekšā cilvēks, kur atbraukuši no Floridas un uh, Clifords un Patricija. Un uh, šodien viņi dalīsies mums ar vārdu. Clifords ir um, uzticamie vīri ASV. Viņš ir vadītājs šai kalpošanai, kas kalpo tieši vīriešiem, kristiešu vīriešiem un vispār vīriešiem kā tādiem. Un, uh, un viņiem sieva automātiski tikai pārgājas kalpot sievām, sievietēm un, un, un ļoti brīnišķīgs pāris. I'm just saying all kinds of good things about you. <laughs> Un šodien vienkārši būs tas tā, mēs vienkārši izdomājam, ka būs tāds neformāls nedaudz, tā kā iedrošinu jūs nedaudz atslābināties, jo viņi abi dalīsies par kādām lietām, un es ticu, ka mēs būsim svētīti. Amen. Labrīt. So ļoti brīnišķīgi būt ar jums šorīt. Mēs darīsim nedaudz savādāk to formātu un sēd, sēžot šeit priekšā, nevis stāvot. Bet es ticu, ka tās lietas, ko mēs dalīsimies, tas būs, kas tev iedrošinās un um, dos tev spēku. My name is Cliff. Man sauc Cliff. I was here about a year and a half ago. Aptuveni pusotru gadu apakaļ, kā pie jums biju jau reiz. But this time I brought my wife Patricia with bet toreiz es paņēmu līdzi arī savu sievu Patriciju. So we want to share a little bit about things the Lord's done in our life, but kind of how God works in it for a husband and a wife. Mēs gribam padalīties, ko Dievs darīs mūsu dzīvēs, bet tieši no perspektīvas, kas ir vīrs un sieva, no, tā, no tās puses. So we'll, we'll, we'll be sharing things, but we're not really going to be taking questions. Jā, mēs dalīsimies ar lietām, bet mēs jautājumus nepieņemsim. Where I want to begin is that God's Word is His bond. Uh, tas, ko es gribu sākt, ir teikt, ka Dieva vārds ir jā, viņa garantija. Viņš, viņš iestājās aiz savu vārdu. Uh, it used to be said of generations, uh, several generations before us, kāds paudzes, pirms mūsu paudzes apakaļ, that when a man gave his word, ka bija, bija tā, ka, kad vīrs deva savu vārdu, to uh, uzskatīja, ka viņš to arī darīs. Nowadays, in our societies, mūsdienās, mūsu sabiedrībā, they want us to sign our name, viņi grib, lai mēs rakstam savu vārdu, or give some sort of guarantee, un vienkārši vai dot kaut kādu kā garantiju, that what we're saying is true, ka tas, ko mēs sakam, ir patiesība un ka mēs tā arī darīsim. But God's word, the Bible, bet Dievvvārds Bībele is his guarantee. tā ir viņa garantija. And, and what he says Un tas, ko viņš saka, is true. ir patiesība. And he asks you and I Un viņš mums prasa, to trust his word. lai mēs uz viņu paļaujamies, lai mēs uzticamies viņu vārdam. So when we say that his word Un, kad mēs sakam, ka viņa vārds is his vānu. Ir viņa, ir, ir viņa garantija. It is an expression of his nature. Tas tā kā apliecina viņa dabu, Dieva dabu. It is the measure of his character. Tas tajā ir iekļauts arī viņa raksturs. And when we talk about the Christian life for a man or a woman, Un, kad mēs runājam par kristiešu dzīvi, par vīriešiem un sievietēm, we're talking about having that expression of God's nature in our life. Mēs runājam par to, ka uh, būt, iegūt to Dieva dabu, kas izpaužās mūsu dzīvē. So for a man, tātad vīrietim and for a woman, un sievietei, we're committed to what we confess. Mums ir, uh, mums ir jāvēltās, jā, nu, jā, jā, jāiestājas tam, ko mēs sakam, jādara. Dievu pēc Dieva vārda mēs ejam, staigājam ticībā. Un nevis tajā, ko mēs redzam. Un tā ticība ir uh, uzticēšanās Dieva vārdam, ko viņš ir teicis. In Psalms 138 in verse 138. psalmā, 2. pantā. He says that he puts his word above his name ir teikts, ka 138. psalms, 2. pants, kā latviešu valodā ir teikts. No good, no Tātad viņš teiks, ka Dievs ir par savu vārdu, ko viņš ir teicis, viņš atbild vairāk nekā par savu vārdu, kā viņš sauc. Tātad tas, ko viņš, viņš ļoti nu, skatās to, ko viņš saka, viņš ļoti domā par to, ko viņš saka. So for a husband or a man, Tad, tad uh, vīrietim, vīram un sievai Un man vīrietim, kā, kā vīram, our word mūsu vārds is above our name. Tam ir tā kā jābūt, tas, ko mēs sakam, ir jābūt augstākam par mūsu vārdu, par to, kā mūs sauc. We will have a reputation Mums būs reputā, mūsu reputācija, ko mēs iegūsim, based upon how good our word is. būs no, balstīsies no tā, ko mēs sakam, ko mēs runājam. So People get to know us by how trustworthy we are to our word. Cilvēki iepazīst mūs, cik ļoti viņi var paļauties uz mūsu vārdu, to, ko mēs sakam. And when a woman marries a man, Un kad sieva aprec vīru, she takes his name. viņa uzņem tā vīra vārdu. So when my wife married me, Kad man sieva aprecēja mani, she, she became Mrs. Hare. viņu, viņu sauc par Mrs. Heru. Tā ir tas mūsu uzvārds. Un cilvēki viņu sāk saukt par uh, Hēras kundzi. Un viņa sevi identificēja kā manu, uh, nu, kā, ka es esmu viņas vīrs. And that identity from much of the reputation that I Un tā identitāte lielā mērā viņai, kas bija, bija no tā, ko es saku un ko, kā es savu vārdu pildu. Kristiešu mūsu dzīvēs ir tam ir tieši tāpat, tas ir tāpat. Kad mēs pieņem Jēzus Kristu kā kungu, mēs pieņemam to identitāti, ka mēs esam kristieši. And we must know and believe that Un mums ir jātic un, un, un jāzina, ka Dieva vārds ir patiesa. Un vienīgā, lieta, vienīgā iespēja, kā to pārbaudīt un pārliecināties, kad tu sāc to Dievu vārdu pielietot savā dzīvē. So for a man and a woman, tad, tad kā vīrietim sievietē, the word of the man becomes of very great importance. Tā vīra uh, vārds, ko viņš runā, kļūst par ļoti svarīgu viņa dzīvēs. Vārds, kā viņu sauc, ir ļoti svarīgs, jo viņas identitāte tagad ir balstās manī, nu, tas, kāds es esmu. As a wife, we catch ourselves. Kā sieva, mēs ļoti bieži sev pieķeram. If the husband is um, have a tendency to not fulfill his word and become a liar. Ja vīrs nepiepild to savu uh, vārdu, ko viņš saka, tad viņš kļūst par meli. And when the children comes to her, daddy is not doing what he promised. Un kad bērni nāk pie mammas un saka, tē, tētis nedara to, ko viņš apsolīja. It puts her in a difficult place. Tas viņu noliek ļoti, difficult, ļoti grūtā vietā, ļoti grūtā pozīcijā. Because she as a wife doesn't want to put down her husband. Jo kā sieva, viņa jau negrib uh, arī pret vīru kaut ko teikt. but the children will see because but, the mom is having to explain why daddy didn't do what he promised. But uh, tie bērni jau redz, un uh, mammai nāksies izskaidrot, kāpēc uh, bērni, um, kāpēc uh, tētis nedara to, ko viņš saka. So when someone asks them about their father, un kad uh, kāds prasa viņiem par tēti, nu kāds no bērniem prasa mammai par tēti, the, his, what the children um, confess about their father. They're embarrassed or um, they're not proud of their dad. Un nu, nu tad nu, tā ir, ka tie bērni beigās nu, nevar lepoties ar to, ko viņi var teikt par savu tēti. Their, their identity. un tas arī ietekmē viņu identitāti. Un viss šīs lietas ietekmē arī mūsu attiecības ar mūsu debes tēvu. Because Jo tas, par ko mēs runājam, ir uzticēties Dievam. Uzticēties uh, debes tēvam, kuru mēs neredzam ar savu fizisko aci, dabīgu aci. Sālam pamācībās teikts, trešajā nodaļā, piektajā pantā, uzticēties tam kungam. Nepaļaujas uz savu saprašanu, savu prātu bet visos ceļos at, atzīst to kungu un piemin viņu. Un viņa vārds, kas ir bībele, no, raksturo viņa, kāds ir Dievs un viņa raksturu. 78. psalmā uh, teiks, kad cilvēki zināja viņa um, baušļus, viņa likumus, bet Mūzes pazina, kāds ir Dievs. Un tas, par ko, ko, ko runā šis psalms 78, ir par to laiku, kad Izraēla tauta gāja ārā no tik izvest no Ēģiptes verdzības. Otrā mūsu grāmatā tas ir, kur Dievs darīja liels brīnums un, un liels zīmes, lai izvest šos, šo tautu ārā no verdzības. Cilvēki redzēja viņa Dieva darbu, ko viņš dara. Bet Mūzes pazina Dievu personīgi un zināja, kā Dievs rīkojās, kāds viņš ir. Man ir ļoti daudz draugu, kur mani pazīst un zina to, ko es daru. Un, bet ir tikai neliels uh, skaits cilvēku, kuri tiešām man pazīst un tās lietas, kas man rūp, kas man ir svarīgas. Un viņi pazīst un zina manas attieksmes un man personību. Un šeit ir ie, ie, iekļaujās visa tāda pamatnē kristiešu dzīvē. Jo mēs runājam par personīgām attiecībām ar, starp cilvēku un ar Dievu. Kad mēs runājam par debesu tēva raksturu īpašībām, mēs iemācamies uh, paļauties uz viņa vārdu. Mēs mācamies paļauties uz viņa vārdu. dažreiz mums, nu, augot, cilvēkam augot un um, ar savu pieredzi no saviem tētiem un mamām, uh, mums ir palicis tā kā ies, iespējas par mūsu tētiem, mūsu mamām. Un iespējams, ka tas neatspo, ne, tas uh, mūsu tēta uh, raksturs neatspoguļo, kāds ir īstenībā Dievs kā tēvs. mēs esam izauguši pilnīgi divās dažādās ģimenēs. Mēs piedzimu un dzīvoju laukos. Uh, Bija ļoti liela ģimene mums. Jā, man vēl ir četras māsas un viens brālis, un, uh, man, bet man vecāki nāk no ļoti lielām ģimenēm. Uh, church, uh, from time I was probably two years old. Draudzē jau sāk iet, kad uh, bija aptuveni divu gadu jauna. Uh, godly grandparents. Ļoti home. dievbijīgi vecāki, vecvecāki, mājās yeah. vecāki. Knew the Lord from a very young age. Viņi visi zināja Dievu jau no ļoti agras bērnības. Even as a teenager prayed and asked uh, that God Un arī jau kā nu, tīņa vecumā es jau sāku lūgt uh, par savu vīru, kur, kad, uh, kad es iešu uz randiņu tikai ar savu vīru, ne, nevien cits neiešu uz randiņu. So he had no choice. God picked him for me. Tāpēc viņam nebija izvēles. Dievs viņu izvēlēs priekš manīm. <laughs> But a very uh, godly home and, and environment. Tā bija, tas bija tā, da, tā māja man bija ļoti dievbīga. Vecāki ļoti dievbīgi gais, nu, gaisotni. Uh, un, bet mana dzīve bija savādāk. Man bija mamma un tētis, brālis un māsa. Bet mēs negājām uz draudz, mēs negājām uz baznīcu. Ļoti augsts morāls standarts bija maniem vecākiem. Mums, viņi mums mācīja, kas ir labs, kas ir slikts, to atšķirt. Bet viņi nekad mums nestāstīja, nemācīja kristieši nekādas vērtības. man augot ģimenē, mans teica bija ļoti, ļoti, ļoti strikts, ļoti stingrs. Un bieži vien, kad es kaut ko ne tā izdarīju, katreiz, kad es kaut ko ne tā izdarīju, tad tas sots, ko es saņēmu, man vienmēr likās, ka ir nedaudz par smagu, par lielu, par daudz. un pieaugot un aprecoties, man, tas man sapratni par tēvu bija tas, ko es biju iemācies no savu tēti, par debesu tēvu bija, nu, sapratni par viņu bija, ko, ko es iemācies no savu tēti. Bet tas bija ļoti pretējs tam, kāds ir Dievs, kā debes tēvs, kāds ir viņa raksturs. Ziniet, ir tāda rakstvieta Jāņa Evaņģēlī 3. nodaļā 16. pantā, kad Dievs tik ļoti mīlē pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, ka ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Viņš tēvs samaksāja ļoti lielu cenu. Debes tēvs – atdeva savu dēlu Jēzu, upurē viņu, lai mums būtu dzīvība. Viņš samaksāja ļoti lielu cenu. Tā bija ļoti dārga cena. Viņš bija ļoti dārgs. Ka, nu, kā Dievs mūs mīl tik ļoti ka viņš atdeva savu dēlu par tevu mani. Kad viņa dēls neko nepareiz neizdarīja, bet mēs dzīvojam savos grēkos. Un tāpēc, ka tēvs, debes tēvs nevar skatīties un nevar pieņemt grēku, viņam burtiski nācās pagriezt savu muguru pret savu dēlu. Jo viņš nevarēja um, vienkārši noskatīties, kad mēs paņemam sevīm savu grēku. Tas nozīmē, ka mēs esam Dieva acīs ļoti liela vērtība. Viņš samaksāja ļoti dārgu cenu, jo viņš mūs mīlēja. Un tā man doma par šo ir, kad es kļūpu kristieti, es zināju, ka Dievs man mīl, bet dzīvojot dzīvēs, kad es pieļauju kļūdas, un ka varbūt es zināju to, ka es neesmu perfekts, kādam man vajadzētu būt, vai varbūt es domāju, ka citi dom, grib, lai es esmu kaut kāds konkrēts pēc kaut kādām lietām, daru kādas lietas. man tā apziņa vienmēr eh, prātā bija, ka debes tēvs ir ļoti dusmīgs un neapmierināts ar mani. Un kad, kad Dievs man nu, pārmācīs, un tas būs ļoti stingri, nu, ka viņš to man pārmācīs un sodīs. Bet kādu dienu satika kādu vīrieti, viņš, Dievs ieved šo cilvēku manā dzīvē. Un viņš man pateica, Viņš teica, viņš teica vienalga, kur tu esi bijis, nav svarīgi. Un vienalga, ko tu esi darījis. Debes tēvs mani mīl, kad es esmu labs dēls. Jāņa evaņģēlī, Jāņa evaņģēlī 3. nodaļa 16. pants kaut kā savādāk uz to sāk skatīties uz to rakstiet uzreiz. Jo viņš tiešām samaksāja ļoti dārgu cenu par mani. Un es sapratu to, ka viņš nemaz nesteigtos, Dievs nesteidzās, lai man aizmest prom, pamest man. Katru reizi, kad es kļūdos vai, vai, vai kaut ko ne tā izdaru. Ja tas nav par manu uzticamību, bet tas ir tas atspoguļo tieši Dieva uzticamību. Kāds ir Dievs? Jo viņš ir uzticams. Viņš nevar melot. Viņš nevar iet pret savu vārdu. Viņa reputācija ir par to, ka viņš ir labs Dievs. Cenu, ko viņš ir samaksājis. Tās Jēzus Kristus asins ir nomazgājuši visus mūsu grēkus. Viņš ir radījis mūs par jauniem radījumiem. Viņš čīstīs mūs. Un tāpēc tagad man tas raksturs, kāds man ir, um, Tas ir uh, tas raksturs, tas, kas, nu, kas es gribu, lai man raksturo, man raksturo tas, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs ir, kas mīl. Jo mīlestība vēlās dot. Definition, a lot of times for the definition of love, we use it so many ways and so many uh, inappropriate ways. Uh, lai nodefinētu vārdu mīlestību, ļoti bieži mēs nelietojam pareizos vārdus. We'll use the word, oh, I love that Mēs sākam, piemēram, man, nu, mēs ļoti bieži pielietojam šo vārdu, piemēram, man ļoti, es mīlu to džemperi, nu, tā kā kāds, kas tev mugurā. Well, that sweater can't love you back. Redziet, tas džempers jau tev nevar, nespēja mīlēt tevi. The definition of love. Uh, mīlestības definīcija. Because uh, love is a choice. Jo mīlestība ir izvēle. Uh, the definition of love is um, you give. Mīlestības definīcija, kad tu dod benefits others un kad kāds cits iegūst at your expense no, ta, no taviem izdevumiem, no tavu upura. But lust Bet iekāra is to take ir uh, ņemt at the other person's un iegūt no cita cilvēka expense, izdevumiem. What it costs nu, tas, kas viņam maksā. So a lot of times when we use the word love, it is really lust. Tāpēc ļoti bieži tavs vārds, kad tiek pielietots mīlestība, īstenībā patiesībā tas ir iekāra. Because love will never fail. Jo mīlestība nekad nepievils. It's long suffering and kind. And Lien mīlestība ir lēmprātīga un laipna un laba. It gives when it's tā dod, been offended. Tā dod pat tad, kad ir pret viņu rīkojušies nepareizi. Even Jesus said to love our enemies. Un Jēzus mums māca, ka mums jāmīl mūsu ienaidnieki. It's impossible to do without God's love. Tas ir neiespējami to izdarīt bez Dieva mīlestības. And so in today's society what people describes love or says when they use the word love. Un mūsdienas sabiedrībā, kad cilvēks piemin vārdu mīlestība, the majority of the time it's defined as lust. Uh, patiesībā tas tā kā vairāk atspoguļo iekāri. Because it's what I want. Jo tas ļoti bieži ir par to, ko es gribu. Nevis tas, ko es gribētu, ko es varētu dot. Un ļoti bieži pasauli cenšas kā, parādīt to, ka mīlestība ir kaut kādas sajūtas. Kad es satiku šo jauno meiteni, man sirds daudzījās. Es biju ļoti priecīgs. <laughs> Bet tās jau bija sajūtas. Bet mīlestība nav sajūtas. Tā ir izvēle. Un tā ir tā daļa, kas rakstviet, no rakstvietām no Bībeles. Dievs mums pavēl mīlēt. Mīlēt mūsu kaimiņus, to tuvāko, kā, mūs, kā mēs mīlam sevi. Ja tās būtu tikai sajūtas, viņš mums to nevarētu vienkārši tāpat pavēlēt, nu, to izdarīt. Un kad vīrietis apracās ar sievieti, un kad viņ, vīrietis dod šos solījumus, mīlēt un cienīt un, un, un turēt lielā godā, viņš pieņem lēmumu. Un atgriežoties pie tā, kur es sāku šodien, viņam ir jāveltās tam, ko viņš ir apsolījis, ko viņš ir teicis. I want to go back to where he um, was talking about being truthful and, and um, standing by your word. Es gribētu atgriezt, es arī gribētu papildināt to, ko Klifs teica par to būt uzticamam un atbild, nu, atbildēt par saviem vārdiem. Uh, there's a lot of times as individuals if we are not truthful and we keep our promise and keep our words that be truthful and honest and keeping Jā, bū, esot ļoti bieži mēs, kad esam, nu, uzticami, kad mēs daram to, ko mēs sakam. Uh, I feel a lot of times as, as a wife or a woman. Kā sieviete, kā sieva. Uh, Mums, man, Dieva vārds saka, man ir jāpakļaujas savam vīram un jāciena viņš. Bet, kad viņš nav uh, paties vai, vai, vai, vai atklāts pret mani, uh, ļoti nu, daudz sievietes tādā veidā ir cietuši, cieši, ja iegūst, nu, viņas rūgtumu iegūst, um, kļūst trūkts, nu tā kā apvainojušās, apvainojās. That when a lot of women have been abused. Un ļoti bieži sievietes ir arī uh, viņam nodarīts pāri. Whether it's physical, vai um, fiziski, vai, mentally, uh, vai, vai, vai emocionāli. Physically, mentally, verbally. Un arī ar vārdiem, kad viņiem, viņus, uh, mm, pret viņiem vardarbīgi izturās. That when we when they hear that God is a God of his word. Un, kad tāda sieviete, kā, nu, dzird par Dievu, kurš Dievs, kurš atbild par saviem vārdiem, but they have been misused and abused bet by viņi, man. viņi atkal, viņas ir, nu, pret viņiem izturējušies vīrieši, nu, vardarbīgi vai, vai nepareizā veidā it becomes difficult for them to trust and believe in God's word. Tādām sievietēm paliek ļoti grūti uzticēties un paļauties uz Dieva vārdu. And to relate to Jesus as the bride, as the groom, the church is the bride. Un kā Dieva vārds arī saka, nu, Jēzus ir līgavains un draudz ir līga, un tāda arī tā kā simbolu saka tām divām pusēm, un ir ļoti grūti sievai, tādai sievietei to redzēt, Jēzus kā tādu līgavainu. a, again, man, un atkal debes tēvs ir atkal vīrietis, nu tā vīriešu dzimumu, nu tā. It's difficult for many women to choose to um, become a Christian or walk a Christian life. ļoti grūti. The, they don't understand the love because all the men that they know have um, not been honest or true. Ļoti grūti tādām sēdēm ir, nu, tā kā uzticēties un, nu, sekot Dievam, jo vīrieši ir ietekmējuši viņiem šo sapratni par vīriešiem. So I believe that's why it's important for men Tāpēc ir ļoti svarīgi vīriešiem to, to, with all the help of God, to be, ar uh, Dievu palīdzību, ka būt, uh, būtiem, būt, mums jābūt ir, uh, vīriešiem jābūt ir patiesiem un atklātiem. Nu, ka tas būtu, uh, ka vīrietis nes to raksturu, kas tā kā uz ko var paļauties un, un paklaus pakļauties. Ir ļoti viegli um, pakļauties, ja kāds, ja vīrietis ir ar dievbīgu raksturu un uh, kāds, uz ko var paļauties un, un uzticams, tad ir ļoti viegli paļauties, pakļauties. pirms vīrietis sievieti aprecās, ļoti bieži viņas pirms iet randiņā. Ļoti bieži ir kaut kas ar šo meiteni. Tad kaut kas ir šajā meitenē, kas pievērš, kāpēc pievērš, šis vīrietis pievērš viņai uzmanību. Iespējams, tā ir viņas personība. Varbūt viņai ir ļoti brīnišķīgs smaids, viņa varbūt ir ļoti um, nu, tāda persona, viņa varbūt, viņai varbūt acis vienkārši mirdz un vienalga, kas tas ir, bet kaut kas ir pie, pie nu, tā kā uz, viņš ir vīrietis kaut ko ieraudzījis šai sievietē. Un vīrietis sāk uh, censties un darīt jau ko, lai varētu viņu tā kā um, pievērst viņas uzmanību. Lai iegūtu viņas uzmanību. Viņš grib pievērst viņai uzmanību. Bet, kad mēs apracamies, šie, šāds prioritāts ļoti bieži izmainās. Tagad vīrietis domā, man jāiet strādāt, man jāsagādā ģimenei, lai varētu parūpēties par šo brīnišķīgo sievieti. Un nedaudz šis, šīs fokus, šī uzmanība mainās, tā kā novēr, no, uz citām lietām. Un mēs neapzināmies to, ka pirms mēs aprecējāmies, mēs tā kā viņai, nu, viņai kalpojām. Kad, mēs, kad es tikos ar viņu, mm, es visādos veidos uh, tā kā kalpoju viņai, jo man viņa likās ļoti unikāli, īpaši. kā viņa teica, kā Patricija teica, kad viņa bija lūgus, lai Dievs ieved nu, īpaši cilvēku viņas dzīvē. <laughs> Uh, um, Bet, kad es ar viņu sastapos, man viņa ļoti interesēja. Un es gribēju darīt jebko, lai varētu tā kā parādīt to, ka ka man viņa patīk un, un, un lai es varētu, es darīju ko, lai varētu vairāk, pēc iespējas vairāk laika ar viņu pavadīt. So married, un kad mēs aprecējāmies, nāca bērni, laikam ejot, attiecībām fokus tā kā izmainījās. Bet tas, kas viņai ir jādzird no manis – kad uh, viņa ir Dieva dāvana man. Kad vēl joprojām man ir interesē, man viņa ļoti interesē. Ka es vēl projām meklēju un, un dzenos pēc viņas. Ka viņa nav vienkārši kļūst par kādu objektu manā dzīvē, lai piepildītu manu dzīvi. <laughs> tāpēc tā šīs sievietes unikalitāte paliek ļoti svarīga par to, kāda viņa ir. Uh, Jā, Jāņa evaņģēlī 10. nodaļas 10. pantā. Ir, ir teiks, ka ienainieks, tas ir sātens, nāk, lai nolaupītu, nozakt, nogalināt, iznīcināt. Un tas ir tas, ko mū, ienainieks sātens grib izdarīt mūsu laulībā. Viņš grib nozagt tās lietas, kas mūs tur kopā. Jo tas ir tas, kur šī dzīves vienotība un spēks nāk. Kad vīrietis aprata sievieti, divi kļūst par vienu. Kad viņi savienojas ar Dievu tēvu, Tā ir tāda trīsvienīga um, virve, kur nevar pāraut. Un uh, mēs pieminam šeit tieši lūkšanas, jo lūkšanas rada tuvību. Tu kļūst tuvs, tuvāks uh, to, ar ko, kam, tu, nu, kam tu lūdz. Ar, nu, Uh, ar to, uh, ar ko kopā tu lūdz. Un kad mēs lūdzam par cilvēkiem draudzē, sāk veidoties tāda nu, ļoti vienojoša vienotība. Kad vīrs lūdz par savu sievu, tā personīgā tuvība, viņus uh, ļoti stipri savieno. Bet tas tieši lūgt ir tā ir visgrūtāk, kopā lūgt, tā ir visgrūtākā lieta tieši, ar ko, nu, ko, ko visgrūtāk ir izdarīt. Kad paņemt laiku, lai mēs divatā lūgt kopā un ka es lūdzu par viņu. Tas ir atgriezties apakaļ tajā laikā, kad es ar viņu gāju uz randiņiem, kad es kalpoju viņai, uh, es viņai kalpoju, jo es gribēju viņas, attie, at, viņas uzmanību. Bet Dievs ir devis viņu man kā dāvanu, laulībā. Un man atbildība vēl joprojām ir uh, kalpot viņai. Tāpēc es lūdzu, lai Dievs pasargā viņas prātu, viņas uh, sirdi, lai Dievs svētī viņu visās lietās, ko viņa dara. Vakar mēs tikāmies ar, ar, ar siev, sievām, sievietēm. Un daļa, ko es dalījos, bija par to, kā lūgt par savu vīru. No mm, galvas līdz, līdz, līdz papēžiem. Un tur bija tā, es iedevu tādu sarakstu, ka tie, kur, kad, nu, sieva, kad lūdz par vīra prātu, acīm, sirdi, pa viņa rokām, kājām. Uh, Un šādi rīkojoties, tas rada tādu ļoti lielu tuvību, intimitāti. Dievs, lūdzot tev par savu vīru, Dievs atklās tev, ja ir kāda vajadzība. Vai, ka varbūt ir kāda sfēra, kurā tavam vīram ir grūtības. Varbūt tur piet, viņam pietrūks gudrība. Varbūt ir kārdinājumi. Varbūt pietrūkst mīlestība viņa sirdī that you can go to your heavenly Father. Ka tu vari iet pie savu debesu tēvu. And he can give you wisdom un viņš tev of um, answers of what to do or how to minister to your husband. Viņš tev var dot gudrību, kā tu viņam var kalpot savam vīram. And when he sees, when your husband sees that, it draws him to you more. Un kad vīrs uh, redz tādu, ka tu tā rīkojies, tas viņu pievelk uh, vairāk, nu, viņam rodās vēlme tev tuvoties. Uh, Mm. Uh, Pirmā mūsu grāmatā vakar arī dalījos, kad Dievs radīja After each day, he said, cilvēku. Pēc, un, kad viņš bija radī, radībā, viņš teica, pēc katras dienas Dievs teica, ir labi, tas ir labi. It was light, it was good. Bija radīja gaismu, Dievs teica, ir labi. And he created Adam. Viņš it radīja Ādamu, viņš teica, ir labi. Tas ir labi, uh, ko es esmu darījis. Adam named the animals. Ādams nosauc visus dzīvniekus vārdos. But then one day God says, it is not good. Un vien dienu tad Dievs uzreiz saka, nav labi, kaut kas nav labi. For man to be alone. Un viņš saka tieši, nav labi vīrietim būt vienam, And cilvēkam būt vienam. That's when God created Eve. Un tad Dievs radīja Ievu, sievieti. Took from Adam's rib. Un Dievs izņēma no Ādama uh, his, ribu. His side no viņa iekšas, no viņa sāna. That was uh, to be by his side as a companion. Lai viņa būtu kā viņam blākus, kā partners. To walk with in agreement and unity. Kurus uh, var, kuri var staigāt ap divu kopā uh, to tādā to one another. kopībā un tādā uh, vienotībā, kur viens otram kalpo. Under his arm. Zem viņa uh, rokas. For him to protect her. Ka viņš būtu tas, kas viņu aizsargā and next to his heart. Un ka viņ, viņa būtu viņam tuvu viņa sirdīm, sirdī. For him to love her. Ka viņš viņu mīlētu. Ja, Ādam, Dievs radīja Ādamu, radīja pasauli, tā bija perfekta uh, radība. Un Ādama vīrieti cilvēks radīja no putekļiem, no zemes. Bet, kad Dievs radīja sievieti, viņš izņēma no Ādama eh, ribu. Un tas, ko Dievs patiesībā izņēma, izņēma rakstur, rakstur īpašības no Ādama, kādas lietas un radīja sievieti, ielikt to sievietē. kad vīrs ar sievieti, sievu apricās, šīs divas rakstura īpašības, šīs divas lietas sanāk kopā. Tāpēc tas nozīmē, ka vīri, sieviete piepild vīrieti. So Tad kā man, kā vīrieti, kā arī, nu, arī visiem vīriešiem, kas šeit ir, Es gribu, lai jūs zinat, eh, cik īpaši jūs un svarīgi jūs esat. Jo mūs Dievs ielicis būt kā galvai ģimenē. Kā, tā, kā vadības eh, loma ir Dievs mums. Nevis, lai mēs diktētu. Lai mēs būtu tā kā diktatori vai būtu rūpju nu, vai nu, tādi pret, pret savu ģimeni. bet ka mēs pārvaldam savu ģimeni un bērns un sievu, kā Kristus uh, darīja draudz, kā viņš to dara draudz. Tas, tā, tas nozīmē to, ka vīriem, vīriešiem uh, vīrieši ir galvenākārt uh, ienaidnieks sātana uzbrukuma mēķis. ja, ja viņš mūs var uh, nomākt. Ka, ja viņš var panākt to, ka mēs šaubamies, ka mēs esam neticībā, ka mēs nepaļaujamies uz Dievu, tad viņš mūs spēja turēt ārpus pozīcijas. Viņš ir panākt to, ka mēs vairs nespējam svētīt savus bērnus, savus sievas. Un, redziet, Dievs ir uh, uh, kārtības Dievs. Un kad vīrietis neceļās un neieņem savu vietu, kad, kad vīrietis nepiepild savu atbildību, neuzņemās atbildību savā ģimenē. Piemēram, Amerikā es nesu atkritumus. Patricija atnāk pie manis, viņa saka, tu, ne, tu neiznes, neiznes atkritumus es gribēju to izdarīt, un es tā kā cenšos sev, es viņai saku, es gribēju to darīt, un es cenšos tā kā sev attaisnot. Varbūt es neaizvedu bērns vai tur, kur es soliņus kaut kur aizvest, uh, es ne, neizdarīju kaut ko. Es nesamaksāju rēķinas kādas vai kaut kādas lietas neesmu izdarījis. Un kā vīrietim, kas notiek – kad es eh, neuzņemos tās atbildības, tās lietas, kas man ir jāzara, ka es nedaru to, sieviete piecelsies un sāks darīt tās lietas. Tas notiek draudzēs. Kad, kad mēs kā vīrieši neuzņemies to atbildību būt par kristiešu vadītājiem, mm, sievietes celsies vienmēr uh, uzņemties vadīt svētdienas skolas, uh, Un ļoti daudzās draudzēs sievietes kļūst par mācītājiem. Jo vīrieši vienkārši atsakās uzņemties to atbildību. Un mājās, kad kā tēvs, ka tēvs neuz, ne, neuzņemās to atbildību par tām lietām, par ko viņš ir atbildīgs. Jā, sieviete vienmēr piecelsies un sāks darīt tās lietas. Viņi parūpēsies to, lai rēķini tiek samaksāti. Viņi sāks darīt vienalga, ko tas prasa, bet viņi centīsies izdarīt visu tās lietas. Un tad viņa mm, vienkārši, nu, sāks, nu, tā kā sūdzēties pret to vīru, nu, tā kā čīkstēt, uh, iebilst. Un tad vīrietis sāks sūdzēties un teikt, ā, viņa čīkst un sūdzās. Bet un tas tādās brīžos jau parādās tas, ka attiecības jau ir izmainījušās. Tagad, kad viņa, viņa tā vietā, lai, ka viņa ir mana sieva, es esmu viņu ielicis, nedarot kādas lietas, es esmu viņu ielicis pozīcijā, ka viņa ir tā kā man mamma. Viņa sāk man mācīt un teikt lietām, kas man ir jādara. Un man to negribās klausīties. Un kad vakars pienāk, es saku, mīļu, <laughs> es tevi ļoti mīlu. <laughs> Tagad es gribu, lai viņa pēkšņi pret manīm laipna un, un, un atsaucīga. Uh, kad īstenībā viņa visu dienu jau man ir, nu, uz manīm skatījusies kā mamma. Now, pēkšņi es gribu, lai viņi izmainās un ir kādā, nu, pildi cits uh, sievas pienākums. Bet tas vienkārši nekārši nestrādā. Un šeit rodās konflikti. Un tagad mēs atgriežamies pie tās lietas, kur mēs sākām. Tātad Dievvārds ir viņa garantija. tas ir ļoti svarīgi, ka mēs lasam Dievu vārdu. Ir viena lieta, kad kāds cilvēks šeit no priekšiem stāst par Dievu vārdu, bet tev ir jālas pašam. Un jālūdz un jārunā Dievu, un lai liet, viņš lietas atklāja tev. Tas te runās par personīgām attiecībām un Dievu, kur tu iemācies viņu pazīt, viņu kāds viņa rakstura īpašības. Kad tu sāc paļauties uz viņu vārdu, tas, tā ir vieta, kad sāk uh, izmaiņas, pārmaiņas nāk tā, sāk notikt tavā dzīvē, un tu sāc sekot Dievam. Jo Dievs ir mīlestība, tas ir tas, kas viņš ir, ko viņš vien, kāds viņš vienmēr būs. Visas viņa darbības ir pamatojās mīlestībā. Un ja es viņam sekoju, tad tieši tādas rakstura īpašības viņš ieliks manī. Un tas parādīsies arī tajā, kā es izturos pret savu sievu, pret saviem bērniem un pret saviem kaimiņiem, pret kolēģiem, maniem klases biedriem. Ir rakstīts, ka Dievs mājo uh, viņu cilvēku slavā, slavēšanā. Kad mēs viņus slavējam, pielūdzam, uh, viņš priecājās. Un, uh, Bet viņš arī priecājas, kad mēs arī iedrošinam un um, pa, nu, blakus esošu cilvēku un runājam pozitīvi viņu dzīvēs. Kad es runāju svētības pār savu sievu, es viņai tā kā apstiprinu, es viņu iedrošinu. Un tas pats ir tā, arī šeit, kad es viņu tik ļoti mīlu, tāpēc es di, dodu viņai ne tikai savu laiku, Es arī dodu tās lietas, ko es nopelnu. Ne tikai arī to, es arī gribu dot viņai savus vārdus. Dieva vārds saka, ka nu, dzīvības un nāves spēks ir mūsu vārdos. Es varu viņai iedrošināt un runāt dzīvību viņas dzīvē kad viņi iet grūti kādām situācijām cauri, kas var viņus svētīt un iedrošināt. Un arī pretēji, kad man varbūt kāds grūti diena ir, tad arī viņu varbūt tā, kas man iedrošina. Un ka, viņi, ka mēs viens par otru lūdzam, lai Dievs mums palīdz tikt visām situācijām cauri. Bet uh, tā vietā un šeit, kas notiek, kad tā darot, runā šīs svētības, viņas vērtība ceļās. Uh, Mēs gribam padalīties un vairāk tikai padziļinātāk tos, ko viņš teica. Work, uh, pāris gadus pirms viņš uh, aizgāja pensijā, or, um, about the power of a father's blessing viņš tā kā Cliffords iemācījās nu, to mm, tēva svētības uh, spēku. And he would leave for work like 5:30 in the morning. Viņš brauca uz darbu aptuveni 5:30 no rīta. And I had about another hour to to sleep. Man pašai bija aptuveni kāda stunda vēl ko gulēt. That he began coming by Un viņš sāk darīt tā, ka viņš, pirms viņš brauc uz darbu, viņš ienāca guļamistabā pie gultas pie mums. And, and un viņš sāka runāt svētību pār mani. Lūgt. Viņš lūdz vienkārši, lai Dievs svētī manu dienu, uh, ka viss iet notikt mm, auglīgi un ka viss notikt labi. Ka es būtu mamma maniem bērniem, man, maniem mazbērniem but that God would bless my day. Ka Dievs svētītu man dienu. And then he would say, and you're uh, the gift that God has given. Un viņš sāka teikt, ka tu esi dāvana, ko Dievs man ir devis. That sometimes I heard him and sometimes I didn't hear him. Kādreiz bija reiz, kad es dzirdēju, ka viņš tā lūdz, un citreiz es nedzirdēju. But as this continued, Bet viņš to turpināja darīt. One morning when he Un kādu rītu, kad viņš teica tos pašu lūkšanu, viņš lūdz. Es atvēru savas acis. Es teicu, paldies, tas ļoti daudz man nozīmē. Un es sāku domāt un pārdomāt tos vārdus, ka viņš, uz, viņš redz man kā dāvanu. And the Lord showed me, he says, when you have, receive a gift, Dievs tas kungs man uzrādīja, ka tu saņem dāvanu. That usually when you, that gift is, is um, appreciated or um, mm, cherished. Ļoti bieži šie, šī dāvana, kas uzdāvināta, ir, ir vērtīga un tiek nu, ļoti novērtēta. And value, tas, un tā ir vērtība un tas daudz nozīmē tev. So that if I'm If he considers me es sapratu, ja viņš mani uztver sev par savu, nu, dāvanu sev. Tas nozīmē, ka man ir vērtība. Es um, mani novērtē. Mm, par mani parūpējās, jo negrib, lai tiek salauzts vai sabojāts. Lai nekas arī nu, nespētu viņu tā kā salauzt vai sabojāt. Which not has always been in our, in our earlier marriage. Mm, bet mūsu mm, laulības sākumā nevienmēr tā notika. Nu, Dievvārds saka, ka vīrietim ir, ir tā kā, nu, viņš ir pārvaldītājs, un no viņa tiek prasīts, ka viņš ir uzticams. Tāpēc arī to, skatoties uz jebko, kas mūsu dzīvēs ir, mēs īstenībā esam pārvaldnieki. Patiesībā mums nekas nepieder. Tāpēc tas viss īpašums, kas man ir, es vienkārši pārvaldītājs pār tiem es esmu pārvaldītājs pār savas sievas mīlestību un man bērnu mīlestību. Man viņa nepiedara. Kā tad, kā tad man rīkoties ar to, kas man nemaz nepiedara, jo viņi jau Dievam piedara, viņi ir no Dievu. Vienkārši Dievs ir ielicis viņu manā ar aprūpē. believe all of this, what we're seeing today, um, is a foundation – šīs lietas, par ko mēs dalāmies, tas ir tādas pamata lietas. Because as we become married and we have children and the grandchildren, jo, kad mēs apracamies, ka mums ir bērni, vēlāk mazbērni, is to pass on that heri uh, heritage ka mēs varētu nodot šo mantojumu to our children. mūsu bērniem. They need, we need, we're to be that example of Christ's love that they can see one in one another. Ka viņi varētu redzēt to piemēru, ka mēs varētu būt viņiem kā piemērs, ka viņi varētu skatīties, redzēt mūsu abus, kā mēs dzīvojam viens ar otru. And they will be secure un ka, in our love for them. ka viņi arī justos tā drošībā pār, no mūsu milstības viņiem. And I think that's one thing as a world that our children today Un viena lieta, ka uh, mūsu bērni šodien uh, are not feeling loved. Ļoti bieži bērni mūsu pasaulē nejūtās mīlēti. They don't know what's going to happen next because mom and dad is divorcing. Viņi bieži ir situācijas, ka bērni nezin, kas notiks tālāk, jo mamma, tēts šķirās ļoti bieži, nu vīris un sieva šķirās. And many are, uh, uh, families are living, being in the same house, but they still don't love one another. Un ir arī ļoti daudz tādas ģimenes, kur dzīvo kopā, bet nu, patiesībā nemīl viens otru vairs. Mm. Un bērni bieži vien pieaug nezinot to Dieva mīlestību. So un tāpēc arī mums ir tā sabiedrība, kur ir tāda nu, sabojāta un salauzta. So we're responsible. We, we will, God, we will stand before God and we will be responsible. Ja mēs stāvēsim Dievu priekšā, mēs būsim atbildīgi par to, par mūsu bērniem. Did we tell our children Vai mēs mācījām saviem bērniem? Not just tell, but did we Vai mēs live, tikai, ne tikai teicām, bet vai mēs arī dzīvojām kā piemēru, rādījām savu dzīvi? Mm-hmm. Mm-hmm. Um, es gribētu uzrunāt vīrus šodien, šobrīd. Mēs esam runājuši eh, par vīru un sievu attiecībām. Bet šeit jau ir arī vīri un sieviet, vīrieši un sievietes, kur nav aprecējušies. Kā tad tas uz jums attiecās? Um, vai kaut vai par tām lietām, ko viņi nu pat tās dalījās patrīcīgi? lielākā daļa ģimenes mūsdienās ir salauztas. Bet Dievs meklē vīriešus, ne tikai es precēts vīriešus. Viņš meklē vīriešus, kuri nāks pie viņa, kuri atdo, noliks sevi viņa rokās ka, at, ka viņi atzīst, ka viņš ir tas, kas ir radījis mūs. Kad mēs arī pieļausim kā vīrieši, ka mēs iesim pie Dievu un ļausim, lai Dievs vienkārši mīl mūs kā tēvs. Jo vienīgā iespēja, kā mēs varam būt labi tēvi, tēti, mums ir jāiemācās būt, būt labiem dēliem. Jēzus bija labs dēls viņš paklausīja savam tēvam. Līdz brīdim, kur viņš uh, pat līdz tādam momentam, kad viņš pat nodevās, kur pie krūsta nomira. Pat tām lietām, ko tēvs mīlēja, viņš nodevās. Un tajā paklausībā mm, viņš iemācījās attiecības ar tēvu un dēlu ka mēs kā vīrieši pakļaujam sevi Dievam tēvam, viņš dod mums savu garu. Un viņš māca mums savu vārdu. Pat arī nu, mums esot kā neprecētiem vīriešiem. Mēs kļūstam arī kā, tā, nu, kā tēvu. Ir miljoniem vīriešu, kuri meklē vīriešu, vīr, uh, meklē tēvus, kāds, kas viņus mīl. Kad tā, Jēzus nāca, kad viņš uh, pie Jāņa Kristītāja līdz tik kristīts, nāca svētais gars pār viņiem, kā, kā dūja. Un balss no debesīm bija, kas teica, šis ir mans dēls, kuram, kuram, uz ko man ir labs prāts. Bet tajā brīdī, kad bija tas, tas notika, Jēzus jau neko vēl nebija izdarījis pat. Viņš pat nebija, viņš vēl nebija sācis savu kalpošanu. Viņš vēl nebija nekāda, nevien brīnum veids. Uh, viņš pat nebija vēl pat mācekļus vēl pieaicinājis. Bet tā, viņa tēvs apstiprināja viņam, iedrošināja viņu. Nevis tāpēc, ka viņš kaut ko bija izdarījis, bet tāpēc, ka kas viņš bija, tas bija viņ, viņš bija viņa dēls. Bet debes tēvs grib jums, vīrieši, tieši to pašu darīt. Viņš grib apstiprināt tev un darīt tev zinām, ka viņš tevi mīl, Un, kad tu pieņem Jēzus Kristu, kā viņa dēlu, tu viņu, ja tu viņu pieņem, un nav svarīgi, vai tu krīti vai pieļauj kļūdas, un nevienmēr mēs rīkojamies tā, kā mums vajadzētu rīkoties. Viņš mūs mīl, un tas ir tik ļoti svarīgi tev dzirdēt šodien, šodien to kā vīrietim. Jēzus Kristus asins nomazgā pilnīgi visus grēkus un, un padara mūs taisnas un patiesas Dievu priekšā. To the women, <clears throat> God wants Sievietēm. us to be a companion, a helpmate. Dievs vēlas, lai mēs esam kā uh, partners, kā palīgs. Uh, in America, I don't know if it's here, there's a saying that says behind every successful man there is ir tāds teiciens, ka aiz jebkura veiksmīga vīrieša stāv um, stipra sieviete. Pēc jebkura uh, veiksmīga vīrieša panākumiem apakšā ir uh, sieviete. And I believe that's where Christ wants us. I know we're, the Bible considers or says that we're a weaker vessel. Es zinu, ka Dieva vārds saka par mums ir, ka mēs esam vājāks uh, trauks. That may be in the physical. Varbūt tas ir fiziskā arī varbūt, jā. Because he's our strength, jo he's our, our father's our strength. Debes tēvs ir mūsu stiprums un, un, un, un, un arī mūsu vīrs ir mans stiprums. But have you ever had a woman, a determined woman? Bet ja tev ir, uh, ja tu sastop <laughs> ļoti mm, sieviete, kur ir ļoti pārliecināta un uh, ļoti mm, drosmīga, But we are strong. Women are strong. A praying woman. A praying woman. Sieviete, kur lūdz, is very strong. ir ļoti stipra. God the Father gives her strength Debes tēvs dod viņai spēku, to do what she needs to do. lai viņa varētu darīt to, kas viņai ir jādara. And it's and the end results Un tas rezultāts ir, is much better than what we can do within ourselves. ir, our strength mēs tādā veidā varam panākt daudz vairāk, nekā mēs varētu panākt savā spēkā. Un ir jāzina tas, ka mēs, Dievs mūs ļoti vērtē, ļoti augstu vērtē. Uh, Pat arī tad, ja vīrieši apkārt mums mūs nenovērtē, uh, ka mēs esam ļoti, ļoti vērtīgi viņam. One thing that we went to Uganda two years ago. Divus gadus atpakaļ mēs bijām Ugandā. And we're fixing, we're leaving here in a couple of days to go Pēc pāris dienām mēs arī dosimies no Latvijas, brauksim uz Ugandu. And there women are considered property. Um, tajā valstī sievietes ļoti bieži uzskata par īpašumu. Like if he owned a, a, a, um, um, a cow piemēram, dažādi, nu, piemēram, man pieder govs vai māja, sievas, tiek, sievietes tiek uzskatīts par īpašumiem. Vienkārši īpašumi. Um, Un es lūdzu Dievam tajā, tad toreiz teicu, Dievs, ko tu gribi, lai es saku šīm sievietēm? Un es tā kā pārliecinās, ka šī tā vēsts, ko, viņš, ko Dievs grib, lai katra sieviete dzird. Un š, lik man teikt šīm sievietēm uh, Ugandā, are, said, tu esi īpaši, tu esi dārga man, Dievs saka. I value you. Es tevi novērtēju. You are my daughters. Jūs esat manas meitas. And I will take care of you. Un es par jums parūpēšos. And I feel like and the Lord has at times has had to say that back to me. Un es ļoti bieži arī sev Nu, nu, es jūtu, ka Dievs to arī man bieži vien atgādina. And he has said that to me. Yeah. <laughs> but, um, but it's very powerful to be a strong Christian woman. Ļoti spēcīgi, nu, ļoti svarīgi, ka mēs esam stipras uh, kristiešu sievas, sievietes. Mentioned to a couple of the single ladies last night. There's a verse for single ladies. Ir arī tām sievietēm, kuras nav aprecējušās, ir rakstvieta. He or the man that finds a wife. Ir teiks, ka finds a good thing. Kad ja vīrs atrod uh, sievu, tad viņš atrod labu lietu. When we are not to be looking for the man. Mums nevajag meklēt vīrieti. The man is to be looking for the woman. Viem, sievi, vīrietim jāmeklē sievieti. <laughs> But to make her when he finds her. Bet, uh, lai parūpētos to, lai viņš atrastu. She has already needed to be, be preparing herself. Viņai ir jā, jāgatavojās tam. To be a wife ka viņa, var, ka viņa būs kādreiz sieva. Not just a girl. Ne vienkārši sieviete, ne meitene. So we prepare ourselves. Tāpēc mēs gatavojamies. And God's word. Un, uh, letting God's word prepare us. Un ļaujam, lai Dieva vārds mūs sagatavo. To carry, bring on the characteristics of God. Lai tas varētu arī, arī mūsu raksturs tikt veidos pēc Dieva tēva līdzības. Those fruit of the Spirit. Tie ir Dievu gara augļi. And those are difficult sometimes to mm. be long suffering and kind. Piemēram, ļoti bieži ir, ir grūti būt pa, pacietīgam, lēmprātīgam, laipnam. And we, as a woman, we need to prepare on how to do um, Bet mums kā sieviete, sieviete ir jāmācās jau būt gataviem, kā, būt, kā gatavot, kā būt mājās, pārvaldīt lietas. Uh, in America, we're so spoiled, we have so many um, hamburger places, pizza ja, Amerikā places. mums ir izlutinājuši, mums ir tik daudz pizzas, uh, restorānu, kafejnīcas un visādi burgeru vietas. That our young women do not know how to cook. Ka mūsu jaunās meitenes īstenībā nemāka gatavot vairs. And then they go into their homes and, un kad get, viņi apracās un kļūst par sievu. And the husband has to eat vīram ir jā, jābrauc laiku uz restorāniem, uz kafejnīcām. So, and, and it's more expensive, but, un, protams, tas um, ir dārgāk viss ir. But I was thankful again that I had pa parent, grandparents that, Mēs, that protams, es pateicīju, ka man bija vecvecāki un vecāki, kur mums mācīja gatavot. Because he was a city guy. Jo viņš bija pilsētas cilvēks. And I'm a country girl. Un esam no laukiem. I learned how to cook. Man iemācīja gatavot. And he appreciates it. Viņš to ļoti novērtē. <laughs> So I pray for you ladies become strong praying women. Es lūdzu par jums sievas, ka jūs kļūt par stiprām lūdzošām sievietēm. Praying wives. Lūdzošām sievām. And praying mothers. Un lūdzošām mamām. Because moms jo mammas, teach these young boys. jums jāmāc ir arī uh, šie puiks, meitenīts, meitas, dēli. And your relationship with your husband. Un jūsu attiecības ar jūsu vīru when they go looking for a wife, when the young son, your son, un, kad dēls, piemēram, sāks meklēt sievu kādreiz viņa dzīvēs, you're going to have the quality that they saw in their mother, the qualities that they saw in you, their mother. Qualities? Yeah, no, no, but the whole main thought. Uh, um, jā. Viņi, jā. Ļoti bieži puiši meklēs jaunai sievās arī tās labās īpašības, kas bija viņa mamās. Will be the, the qualities that they're going to look um, into the young lady for a wife. Jā, tas, nu, viņas tā kā tieši tā meklēs tās īpašības. Mums ir tās teiciens. In America there's a saying that the young men um, marry young women like their mothers, that reminds them of their mothers. Jā, ļoti bieži uh, uh, puiši vēlās saprecēties ar uh, um, sievietēm, kurš nedaudz atgād, nu, at, tā kā atgādina par viņas, viņu mamām. Par tām, pēc tam par tām kvalitātēm, par tām īpašībām. Man ir divas... Uh, mm, ah, Vedekls, jā. A lot of people think they're our daughters because they look and <laughs> Jā, viņi ļoti daudz cilvēku teikuši, ka nu, viņi, viņi uzskatījuši viņas par mūsu meitām, jo viņas izskatās līdzīgi mums. So we were, God blessed us with, jā, Dievs with, ļoti uh, mūs svētīs ar sons, jā, tām mūsu dēlu sievām. Un viņas arī dievbīgas sievas. Pray. Piecelsimies. Es lūkšu svētību. Tēvs, es Tev pateicos par šo dienu. Un es lūdzu par katru vienu šeit, Tavu svētību, par katru vienu, kas ir šeit. Ka Tu uh, spīdēt uh, savu pār, pār viņiem ka tu atklāt viņiem sevi, stiprināt viņus un iedrošināt viņus. Svētī katru lietu, kam viņi pieķerās, ka tas uh, nest augļus. Mēs lūdzam par viņu sirdību, ka tie būtu pilni ar mīlestību. Lūdzam par, par aizsardzību, ka tu pasargātu kurām situācijām, kas nāk pret viņiem – Mēs lūdzam, ka Tu viņus iedrošinātu un uh, pacelt viņus, piepildīt viņas prie, sirds ar prieku un, un, un mieru, ka Tu viņus stiprinātu garīgi um, un um, fiziski, ka, ka Tu viņus vadītu un uh, pārvaldītu pār viņiem, ka Tu sagādātu visas vajadzības, kas viņiem ir. Tu viņus turētu vesels un mierā un priekā. Jēzus varnēja vārdā. Amen.